بسم الله الرحمن الرحيم <clears throat> سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا الحمد لله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك وارزقنا فهما نعلم به كيف نناجيك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا من مفاتيح الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله يا فتاه يا عليم افتح علينا فتحا قريبا يا فتاه يا عليم يا فتاه يا عليم يا فتاه يا عليم نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث للتمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى وبسند المتصل إلى الإمام المحدث رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه الشريفة في الدارين آمين رضي الله عنكم آمين باب في وجوب الانقياد lihukmi llahi huu ni mlango katika kuwajibika kufuata hukumu ya Mwenyezi Mungu wama yakuluhu na anayoyasema Mwenyezi Mungu wama yakuluhu na atakayoyasema huyo mtu man mtu ambaye duia ila dhalika mwenye kutakiwa afuate amri ya Mwenyezi Mungu yeye anatakiwa asemeje wa amrun bima'rufin na pia ni mlango wa kuamrishana mema au nahyun an munkarin au kukataza maovu pia mtu akiamrishwa mema asemeje na akikatazwa maovu asemeje ndio mafundisho haya yanapatikana katika mlango huu qala Allahu ta'ala amesema Mwenyezi Mungu aliyetukukia fala hapana warabbika na apa kwa Mola wako Mwenyezi Mungu hana aliyekuwa juu yake kwa hiyo anaapa kwa kutumia jina lake mwenyewe au kilichokuwa chini yake hapa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameapa kwa uungu wake kwamba yeye ni rabbun wa rabbika na naapa kwa Mola wako la yu'minuna hawaamini hao wanaosema wameamini hata yuhakimuka hata bimaana illa illa watakapokufanya wewe kuwa ndiye hakimu fima shajara bainahum kati ya magomvi yaliyomo baina yao wakakufanya wewe mtume sallallahu alaihi wasallama kuwa ndiyo hakimu hapo ndo watakuwa wameamini vinginevyo hukumu yako wewe hawaitaki hao hawajaamini thumma kisha baada ya wewe kuhukumu la yajidu wasikute fi anfusihim katika nafsi zao kufuata hukumu yako harajan wasip, wasikute kuna dhiki wanaona tabu kwa nini mtume kahukumu hivi mimi sipendi lakini nifanyeje mimi sitaki lakini nifanyeje isiwe hivyo mimma katika yale ambayo wasikute dhiki katika yale mambo ambayo kadhaita umeyahukumu wewe mtume tena wayusalimu taslima na wajisalimishe kwako kujisalimisha kwa kufuata kwa lugha ni kwamba wajibwage kwako kama maiti mbele ya mwoshaji wanamgeuza anapotaka anaminya mahali anapotaka anamsugua anapotaka basi wawe hivyo kiasi hicho hapo ndo watakuwa wameamini waqala taala na amesema Mwenyezi Mungu aliyetukukia inma kana qaula almu'minina hapana shaka yawia kuwa kauli ya waumini idha duu ila Allahi wanapoitwa kufuata amri ya Mwenyezi Mungu wa rasulihi na kufuata amri ya mtume wa, wake liyahkuma bainahum ili apate kuhukumu baina yao huyo mtume anyakulu kauli yao ni kusema hivi sami'na wa ata'na tumesikia na tumetii wa ulaika na hao tu, tuendapo kuwaeleza humul muflihuna ndio wenye kufaulu tunapotaka kuwaeleza hao ni kina nani basi hawa ndio wenye kufaulu ambao wakipewa amri ya Mwenyezi Mungu na amri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam anapohukumu baina yao wanatii wanafuata huku wakisema sami'na wa ata'na kinyume na mayahudi mayahudi walimwambia mtume Musa sami'na wa asaina tumesikia hatutaki tumeelewana eh? sisi tumeamrishwa tuseme sami'na wa ata'na wafihi na katika mlango huu minal ahadithi kuna zipo katika hizo hadithi hadithu abi huraira muna ndani yake hadithi ya abi huraira almazkuri au almazkuru iliyotajwa fi awali lbabi mwanzo wa mlango kabla huu uliokuwa kabla ya mlango huu wa ghairuhu min alahadithi fihi na hadithi zingine zilizomo katika mlango huu uliopita hadithi ya kwanza katika mlango uliopita ilisema hivi عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال dauni ma taraktukum niacheni kwa yale mambo niliyowaachia sikuwaeleza hukumu yake niacheni msiniulize kwa maana kwamba anaitaka afanye na asotaka awache hakuna lazima ndani yake inama hakika si jinginelo ahlaka man kana qablakum ameangamia waliokuwa kabla yenu kimewaangamiza kitu gani ahlaka kimewaangamiza nini kasratu sualihim wingi wa kuuliza kwao wakhtilafuhum na kule kukinzana na kupingana eh, ala anbiyaihim kwa mitume wao waenda kinyume na amri za mitume wao kwa hivyo basi fa idha nahaitukum wakati nitakapowakatazeni an shay'in lolote fajitanibuhu liepukeni wa idha amartukum na nitakapowaamrisheni faatu minhu mastata'tum tekelezeni kiasi mnachoweza mutafakun alayh kwa maana lile niloacha msiliingilie mkaliuliza uliza hili ni bidaa au si bidaa hili linafaa au halifai, madha mtume hakulieleza, hapana ruhusa ya kuuliza. Ikiwa hapana ruhusa ya kumuuliza mtume, vipi itapatikana ruhusa ya kumuuliza mwingine? Tumeelewana eh?